Now, nasa topic tayo ngayon ng prayer. Prayer naman tayo ngayon, ano? Prayer. At yung specificong topic na gusto kong talakayin natin ay yung ganitong paksa upang di mailigaw ng iyong panalangin. Okay, wow, medyo parang controversial yung clash, yung ganyang paksa. No? Paano ba yan? Nakakaligaw bang panalangin? Parang ganun. Tingnan natin yan. Yung ating pinakapagbubulayan, bagamat papasahin ko sa verse 3 hanggang verse 9, pero verse 9 lang tayo, okay? Kasi mahaba-haba kung isa-isahin natin yung verse. Okay. Basahin ko na lang dito sa King James Version, Philippians chapter 1, verse 3 to 9. Sabi ni Pablo, I thank my God upon every remembrance of you. Wow, sana maituro ko to sa inyo. Meron akong tinatawag dito sa team namin na Theology of Remembrance or yung oh, pag, pag sa panalangin. Well, next time na lang siguro. Always in every prayer of mine for you, all making requests with joy. Wow, ganun si Pablo magpray para sa kapatiran. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Now, yung salitang fellowship dito, koinonia sa Greek, no, is actually isang feature ng uh, koinonia dito is yung financial support Grabe. Kanina lang may napag-usapan kami dito sa fellowship namin na kahit na ang isang Christian malayo, gaya ni Paul dito, no, malayo siya actually. Kaya nga sumulat sa mga Philippians eh. Pero sabi ni Paul, mayroon silang patuloy na fellowship sa kanya, hindi man sa physical o local na pamamaraan, kundi sa monetary. I mean, sa pera. Grabe yon Grabe yon pero it's, it's an enlightening thing na yung fellowship pwede rin palang magawa in a distant. Parang ganon. Na nagpapadala ng tulong mo yung mga Philippians para sa pangailangan ni Apostol Pablo. At yun yung sinasabi niya dito, kaya nananalangin din siya para sa kanila na may kasiyahan. Sabi niya, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Kasi napaka supporter talaga sila ni Paul. Eh. Simula ng kanyang ministeryo hanggang sa ngayon, sabi ni Paul. And then verse 6, eto, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of, of, of you all. King James Version, nakakabulol. Yan because I have you in my heart. Grabe, pastoral talaga. Na napanalangin ito, pastor na pastor si Paul. Nasa puso ko kayo. Sabi ni Paul, kahit malayo ako, nasa puso ko kayo. I have you in my heart. In as much as both in my bands and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Nasa kulungan dito si Pablo. Pero sa halip na alalahanin niya yung kanyang sarili, ang inaalala niya ay yung mga taga-Pilipos, yung kanilang kanilang kapakanan, yung kanilang spiritual na buhay. I have you in my heart. And ito pa, tinawag niya yung Panginoong Diyos na kanyang saksi. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Sabik na sabik ako sa inyo kung tutuusin nyo lang. Parang ganon. Kita niyo yun, may mga nagsasabi na yung distance nakakawala ng init ng pagmamahal. Well, sa mga unbeliever yon Pero sa Christian na merong Holy Spirit na nag-unite sa atin, kahit na nasa distant tayo, posible pa rin na maging mainit ang pagmamahala ng Christians kahit na malayo sa isa't isa bakit? Sapagkat mayroong Holy Spirit na nagkakaisa sa kanila, nagpapa nagpapaging isa sa kanila sa spiritual na pamamaraan. At yun yung wala yung yung yun yung wala sa barkada ng mga unbelievers kumpara sa ating mga Christians. Okay? Ang dami ko agad na sasabi, wala pa ako sa verse 9. <laughs> Okay, then dito sa verse 9, eto na, eto yung kanyang prayer request para sa kanila. And this I pray, this I pray, sabi ni Lord, sabi ni Paul, kahit toto prosokomai. Grabe. Yung language ni Paul na kahit toto prosokomai, kasi sa wikang English lang ito eh. And this I pray, pero sa wikang Grego, ang ganyang gustong sabihin, itong ito talaga yung prayer ko sa inyo. Grabe. Yun ang kanyang point kahit totoy, prosyokamay. Itong, ito talaga yung prayer ko sa inyo. Ano yon? Ito yung sabi niya, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Crap. Yan si Pablo. Yan si Pablo. Now, Bago natin pagbulayan itong paksa natin, Philippians chapter 1 verse 4, na kilala niyo naman ako, eto muna tayo, kwentong genie muna tayo. Sa kwentong genie na yan, of course, nakikita niyo siguro dyan sa larawan yan, may kinalaman kay Aladdin at sa kanyang, kanyang blue genie na yan. Pero bago pa magkaroon ng ganyang kwentong genie na pinasikat ng Disneyland, yung Aladdin, ano, A Whole New World, paborito ko yung kantang yun, lalo tigit yung isang lyrics doon na, uh, A new fantastic point of view Grabe yun. Gusto ko yung song na yun. Kinikilabutan ako doon. Na kung saan binigyan ni Aladdin si Princess Jasmine ng, ng matinding picture sa, sa mundo, ng isang worldview na malawak. Ano, huwag kang makulong dyan, Jasmine. Meron pang malaking mundo. Makita mo to. At yun, natuwa si Princess Jasmine. But ang point ko dito ganito. Sa kwentong genie na ito, bago pa lumabas itong kwentong genie na ito, mayroon mayroong tinatawag na uh, kwento na nauna na ang pangalan ng actually hindi Aladdin yung unang ano eh, uh, yung unang naka, sa, sa kwento ng mga sa mga Arabo no. Ang unang pangalan ay Sultan, Sultan. And I think baka doon nagmula yung mga sultan-sultan na yan ano. Pero ang kwento tungkol sa sultan na ito ganito, one time depressed na depressed itong si Sultan yan kasi na galing siya sa isang pobreng pamilya at namatay yung kanyang tata ay uh, ah, dahil sa nagnakaw ng mansanas at sa pagnanakaw ng mansanas biglang nasaksak sa daan pero nag, nagnakaw ng mansanas yung kanyang tatay kasi gutom na gutom itong si Sultan and so gusto siyang pakainin ng kanyang tatay tapos yung kanyang nanay din patay rin bakit? Nagkaroon ng sakit sakit sa ano? sakit sa tiyan siguro diarrhea yata yun parang ganoon and so kasi wala silang makain doon sa Arabia gutom na gutom and then one time uh, sa desperation itong si Sultan na tinatawag, pumunta siya doon sa isang baybayin. And then just to make the story short, pag sa baybayin, kasi marami nagaganap dyan ng mga drama-drama sa buhay, no? Habang umaagos yung alon, mga ganon, talaga nagiging emotion ka, yung puno-puno ng emotion, nagiging emotional ka sa buhay. And then one time, may nakita siyang parang isang boteng nagalon-alon doon. And then yung boteng yon nakita niya, bigla niyang kinuha kasi parang kumikislap something, may something na parang may pagka-weird or kakaiba doon sa boteng yun. So kinuha niya. And then just to make the story short, ganito na lang nangyari. Pagbukas niya ng boteng yun, something, biglang lumitaw yung isang kulay blue na ang tawag nila ay genie. Doon kalimutan ko yung pinaka-exactong pronunciation sa Arabia, pero parang uh, parang ganun, something. Pero yon And then sa paglapas ng jining yon yung kataga na siyang sumikat sa kasaysayan ng bawat lyrics actually ng awit at saka sa mga kwentong pambata is yung kataga na ang sabi ng genie your wish is my command your wish is my command Ayun. At dyan ko gustong pagpukoso yung ating pansin. Okay? Yung sa katagang Your Wish is My Command na yan, ng genie na yon, ng kataga ng genie na Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung kataga ng genie na yon na your wish is my command, nakapasok sa Christian Church o nakapasok sa pananaw ng mga Kristiyano pagdating sa kanilang pananalangin, paglapit o pagharap sa Panginoon. Okay? Nakapasok yung ganong pananaw eh. Na actually, meron kaming sinasagot ngayon na problema na yung Jesus na binubuo ngayon sa mga tinatawag na prosperity gospel movement or churches, mga health and wealth na churches na tinatawag, is yung uri ng Diyos na itinuturing na genie na anuman yung iyong wish mo, o tawagin nating request, is God's command na ipag-uutos ng Diyos yun na mangyari. Basta't meron ka lang wish, meron ka lang desire, it is God's command to make it happen. Napangyayarihin niya yon because it is your wish. Okay? Now, Diyan nagmula, uh, isa yan sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganitong uh, itong paksa na upang hindi mailigaw ng iyong panalangin. Kasi sometimes, yung ating pananalangin sa Panginoon hindi nakapundasyon sa biblical na paraan na paghingi at pananalangin sa Panginoon, kundi sa sekular at makamundong palaisipan. Ngayon nga, your wish is my command. Your wish is my command. <laughs> dito sa amin, sa lugar namin, nako, may ibang papasok ng simbahan. Bakit? Papasok lang ng simbahan kasi merong hinihiling sa Diyos o hinihingi sa Diyos na gusto nilang mangyari na maswertehin sila o kaya tumama sa loto, parang ganyan. Si anak mapunta sa ganito o ganyan o kaya manalo sa sabong, mga ganon. Ah, tapos, kung wala kayo naririnig, eh, naku, totoo yan dito. Para mga ganun. So, pupunta lang sila sa simbahan para kunin doon yung swerte. Minsan pa nga, magtatampisaw ng ano, yung ano, holy water na tinatawag para malinis-linisan yung kanilang kasalanan na gawa ng nakalipas na linggo. At pag malinis na sila, ayun, parang swerte yan. Parang magic yung tubig na yon Ganun. Na, kung sakaling hindi uh, masyadong parang karaniwan sa atin yan dyan sa Baguio, no? Sa na, na karaniwang napapakinggan dito, totoong totoo yan. May mga tao dito na magpapakamatay, ma, ma, ma, matamaan lamang ng holy water. Makikipagsiksikan, matamaan lang ng holy water. Parang ganun. Bakit? Para maging malinis sila uli upang sa kanilang paghingi, uh, uh, upang sa kanilang paglapit sa Diyos, swertehin sila. Makuha nila yung swerte. Yun. So yung Diyos, yung simbahan, pagpasok mo doon, kumbaga pampabuenas yun. Then balik sa loto o kaya sa sabong, parang ganun Hindi, marami pa mga example pero papadaldal ako dito, parang ganun Pero yun yung point. Yung Diyos na kanilang nilalapitan, tila naging genie. Actually, naging genie. Hindi lang tila o parang naging genie. Na yung kanilang wish sa kanilang pag-iisip, dapat papangyarihin ng Diyos kung ang Diyos talaga ay mabait, mapagmahal, e eh, pagpapangyarihin niya yung aking kahilingan. Parang ganun. So yan yung isang problema na kinakaharap ng lipunang uh, Pilipino uh, dito sa amin. I think karan, karan siguro uh, nangyayari yan in a general way no? sa ating bansa. Pero yung ganyang konsepto ng Diyos na ang Diyos ay tila genie, nako, dapat makawala tayo sa ganyang uri ng pananaw. Now, pag-isipan ninyo to. May mga panalangin na ang tawag ko ganito, may mga nananalangin na batay sa, tuwing sa, o para sa ganito. Ginhawa ng damdamin, katuparan ng pangarap o hiling, tapos ginhawang pinansyal. Yan yung more on na nakakaharap ko dito mga aspeto, problema, o kaya mga issue pagdating sa panalangin. May iba na nananalangin nakabatay kasi sa ganitong mga pangangailangan o tuwing may ganitong mga pangangailangan o kaya para matugunan yung ganitong pangangailangan. Kaya, ulitin ko ha, ah, may mga nananalangin para magkaroon ng ginhawa ng damdamin, para ng pangarap o hiling o kaya ginhawang financial. Now, ito yung question. Eh, Brother Francis, masama ba yung mga ganyan? Okay? Masama bang humiling sa Diyos na magkaroon ng ginhawa ng damdamin? Masama bang humiling sa Diyos na matupad yung aking pangarap o hiling? Masama ba sa Diyos na magkaroon ako ng ginhawang pinansyal? Baka naman sa ginhawang financial, Brother Francis o Kuya Francis, eh, babagsak ako doon sa tinatawag nga na prosperity gospel na yan. So masama ba yung mga yan? Well, suriin natin ang Biblia. Unang halimbawa, etong tinatawag ko, pagdating sa scenario or yeah, na naganap sa buhay ni Ana sa 1 Samuel chapter 1 at saka chapter 2. Now, napakahabang kwento yan pero ganito eh si Hana ay dumaan sa hapis. No? Pag sinabing hapis, kalungkutan sapagkat siya'y baog na ang dami kong pwedeng pagpapaliwanag na gawin dyan. Pero nung panahon kasi ni Ana, yung pagiging baog ay nangangahulugan na tila sinumpakan ng Panginoon, na sinarhan ng Panginoon yung bahay bata mo. At actually, kung babasahin mo yung chapter 1 ng 1 Samuel, ganyan yung pakiramdam ni Ana. Siya'y ano eh, siya'y talaga'y broken-hearted. Yung kanyang damdamin talaga ay wala. Talagang tigang nagtigang, tuyong-tuyo, punong-sugatan, ganon. Talagang ah, puno siya ng hinagpis. So pagdating sa kanyang emotional aspect, oh, wow, napakamalungkutin eh ni Ana sapagkat hindi na ibigay sa kanya yung magpapasaya sa kanya. Ano yun? Na mabigyan siya ng anak. At noong panahon na yon, kapag wala kang anak, ay nasusulat din sa batas ni Moises na parang isa yung senyales na sinumpa ka ng Diyos. So isipin mo yung isa kang babae, hindi ka anak, may asawa ka, hindi ka anak. Tapos, ayan, ah, tingin mo naman okay ka sa Panginoon pero hindi ka magkaroon ng anak. Ayun, so feeling ni Ana, talagang sinumpa siya ni Yahweh. Ganon. At ang mahirap pa nito, may kontrabida sa kanyang buhay kasi itong asawa niya na si Elkana mayroong kabit. Ah, ano, no? Ah, kabit yung tawag na yun. Pero ang totoo sin, wala namang kabit pa noon kasi uh, parehas naman silang legal wives kasi uh, uso pa nung time na yun yung pag-aasawa ng higit pa sa isa. Pero itong si Elkana kasi meron pang isang asawa, uh, kumatandaan ko pangalan ay Pinina. Yun, talagang uh, napaka-fertile kumbaga ng bahay-bata ng babaeng yun. And so, maraming anak. And so, pag nagkikita sila nito ni Ana, tinutokso niya, inaasar si Ana, okay pa, may anak na ako. Ayan. Ito si Ana, pag makikita nakikita yung mga chikiting nung si Fini na mas lalong ano, nagkakaroon ng inferiority complex yung kanyang damdamin, emosyon, mas lalong bumababa, bumabagsak, nasugat na sugat. At sinasabi niya sa kanyang asawa, ano ba, ano ba, gusto ko magkaanak. Hanggang sa one time yung kanyang asawa, teka, oh eh, my, pero Diyos pa ako ah, meron sana akong babanggitin na salita dito pero baka matisod buhay eh. Para, uh, iba po yung ating way ng pagsasalita dyan sa bagay. Pero yun eh, gusto ni ana magkaanak, may asawa siya. Ano ba yung kaana? Hindi ka ba marunong gumawa ng ba? Parang ganun. Parang ganun. Pero sabi ni Elkana, Diyos ba ako? Ganyan. Pero kasi nga nung time na yon kapag wala kang anak, parang kang sinumpa ni Yahweh. That's why may kasabihan sa Old Testament na yung mga bata ay regalo ng Panginoon. Children are gifts of the Lord. Yun yun. Biyaya ng Panginoon yan, ganyan. Do, sa panahon ito na may misinterpret yan at hindi na paghahandaan ng mag-asawa. Okay? Now, pero yun yung kinalalagyan ni Ana. But to make the story short, kung pupunta kayo sa chapter 2, biglang sinagot ng Panginoon yung kanyang dasal Actually, kung babasahin niyo yung sa chapter 1 pa, nakita siya yung ano eh, dito eh, hindi ah, lang makita sa picture dito, pero nakita siya dyan ng isang pari or ministro o sacerdote doon sa templo na humahagulgol si Ana sa harapan ni Yahweh. Grabe, tawag namin dito 11-11. Umiiyak ka tapos yung tulo pa uhog mo. Ganun ang nangyari kay Ana. Kasi yung kanyang damdamin, sakit na sakit, sugat na sugat, sapagkat wala siyang kasiyahan. Yung hinahanap niyang bata or anak, na kumbaga mag, magbibigay sa kanya ng karangalan bilang isang babae, no? Ay hin, wala eh, wala siya noon. Pero yun, uh, just to make the story short, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon yung hinihingi ng kanyang damdamin. And so, pagdating doon sa question ng ginhawa ng damdamin, si Ana ay magpapatotoo sa atin na hindi naman pala masama humingi sa Panginoon na maginhawahan tayo sa damdamin. Okay? maraming example sa, sa, sa Biblia, no? pero si Ana lang yung ginagamit ko dito. Pero ang point is, hindi naman pala masama humingi sa Panginoon, Lord, pag ginawahin mo yung nalulungkot kong damdamin, parang ganun. Lord, wala akong boyfriend, girlfriend, ganun, bigyan mo ako, parang ganun. Something na ganyan. O ano man yung magpapasaya sa damdamin mo. As long na hindi yun, ano ha, something na, na uh, immoral or something, ano no. Pero uh, kung ano man yung iniisip natin na magpapaligaya ng ating damdamin, hindi naman masama, hilingin yun sa Panginoon. Sa case ni Ana, yung magpapaligaya ng kanyang damdamin ay pagkakaroon ng anak at ibinigay sa kanya ng Panginoon. At yung ibinigay sa kanya ng na, na anak is grabe. Naking, naging dakilang propeta sa Old Testament na sa pamagitan ng propetang na yon na walang ipa kundi si Samuel, yun yung nagpahid na itatag yung tinatawag na monarkiya. Siya yung nagpahid ng, kay, ng langis kay Saul at sa kay ay David. Pero yun, ibinigay sa kanya ng Diyos yung hinihingi ng kanyang damdamin. And so ang Diyos pala sumasagot sa panalangin na humihingi ng ginhawa sa ating nararamdaman. Hindi masama na humingi sa Diyos na Lord, ibsan mo naman itong malungkot na nararamdaman ko. Ano man yan, ilapit mo yan sa Panginoon. Tulad ni Ana. Sa, ulitin ko, sa case lang ni Ana, anak yung kanyang hinihingi. Eh tayo, ano yung case natin? Na nagpapasakit ang ating damdamin? Ilapit yun sa Panginoon. Hindi naman pala masama. Ikalawa, katuparan ng, panag, ng, ano, ng pangarap. Natandaan niyo yung kwento kay Jose? Si Jose, di ba, meron siyang panaginip, dream, parang ganun eh. Meron siyang pangarap or dream na nagalit, nagalit yung kanyang mga kapatid kapag kinikwento niya yung kanyang dream na yon. Ano yung dream na yon? Ang unang dream ay kinalaman sa mga trigo, uh, uh, labing isang trigo yata, labing dalawa na biglang uh, nagbaw sa kanya. And then nung oh, nung nagdi-dinner sila kasama yung tatay at uh, nanay nila, uh, naikwento niya naman doon kay Jacob na may nanaginip uli ako yung ano daw yung araw at saka buwan at saka yung mga bituin, biglang nagsipagbaw sa akin. And then interpretation agad ni Jacob, yung tatay niya, bakit? Pati ako magbabaw sa'yo? So yung sa kanyang dream na yon, mismong kanyang pamilya, <laughs> ayaw paniwalaan yung kanyang dream at ayaw sa kanyang dream. Hindi gusto, yabang mo naman. Yabang mo mangarap. Ang yabang ng pangarap mo, ang yabang ng dream mo, ng ambition mo sa buong yabang mo. Bakit sino ka ba? Parang ganon. And then yun nga, sa sobrang kasaran ng kanyang mga kapatid, alam, siguro alam niyo yung kwento, no? No kung, nan, kung ako sa, sa Baguio at naka, naka local fellowship tayo, mas mapaparami yung kwento ko eh. Pero may, may, may limit kasi tayo. Pero yun eh, ano ginawa ng kayo mga kapatid? Grabe, gusto siyang patayin. Kaya eh, tinapon siya dun sa balon. Actually, gusto siyang ipapatay nung panganay. Uh, ni Ruben. Hindi ako nagkakamali, Ruben yata. And then sabi na lang ng isa, ay hindi, huwag natin patayin. Pagkakitaan na lang natin ng pera, sali patayin. Pero ganun yung trato nila sa kanilang kapatid, di Kay Joseph. And then yung kanilang sinasabi, at tingnan natin kung patay na siya o kaya mapunta siya doon, ma maisangla natin siya bilang alipin doon sa Egypto. Tingnan natin kung mangyayari yung kanyang pangarap. Tingnan natin. Ganon. Pero itong si Jose, grabe malapit sa Panginoon. And so, kung babasahin ninyo yung Genesis, ang dami niyang pinagdaanan. Napunta siya doon bilang tagapaglingkod kay Potiphar. No? Na, ano siya, naging, nagkaroon siya ng magandang posisyon doon kasi napakasipag, napaka-meticuloso sa mga bagay-bagay. Meron siyang gift of management. Ang galing. Meron siyang managerial skills. Galing niya talaga. Kumbaga, CEO eh. Ganun eh. And so, ayun, may CEO skills itong si Joseph. And so, ayun, pero uh, doon nga sa, sa bahay ni, Put- ni Potiphar, may babae doon na nagkagusto sa kanya yung asawa mismo ni Potiphar, ayun, naghubad sa kanyang harapan. And then, alam niyo yung kwento, uh, ah, pinaratangan siya, ah, nirip ako, nirip ako, pero totoo, hindi naman. Pero yon of course, si Potiphar naniniwala sa sinabi ng kanyang misis na, ayo, kaya anong ah, nangyari? Pinadala siya dun sa bilangguan. And after, nung nasa bilangguan, ano, naging CEO <laughs> rin na naman siya dun sa bilangguan, naging manager siya dun. And then, just to make the story short, di ba, pagkatapos sa bilangguan, biglang nag-send ng panaginip yung Diyos doon sa pinakamakapangyarihan or VIP ng ng Egypt ng Ehipto na walang iba kundi yung paraon na nagginip yun at walang sino mang matatalino or CIA at FBI doon sa sa Egypt na naka-interpret ng panaginip ng hari o ng dakilang VIP doon sa, sa Egypt. Pero yung Diyos na yon na nagbigay ng panaginip doon sa hari, may plano siya na yung tangi makaka-interpret lamang ng panaginip na yon ay walang iba kundi si Jose upang sa pamagitan ng interpretation ni Joseph doon sa dream ng hari ay matupad yung dream ni Jose. Nasundan niyo yan? All by God's providence. <laughs> Grabe, dami kong masasabi dito. Pero may minuto tayong tinitingnan. Ang tindi niyan, isa yung napakatinding biblical example pagdating sa tinatawag na providence ng Panginoon. Na ang Diyos ay kumikilos sa situation. Sa totoo lang, sa totoo lang. Na minsan labas sa ating akala, labas sa ating plano kapag ang Diyos kumilos at ang Diyos kumikilos na pabor sa ano? Pabor pabor sa mga nananampalataya sa Kanya. Sa totoo lang, walang nananalig sa Kanya na malulugi sa buhay na ito. Eh, may, maybe sa ngayon, daraan ka sa mga problema ng buhay na gaya ni Jose. Pero at the end, kumbaga, sa bandang huli, hahalakhak ka. Bakit? Dahil pahahalakhakin ka ng Diyos, ng dahil sa kanyang kilos sa buhay. No, mga kapatid, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan niyo sa buhay. Pero kung patuloy kayong kakapit sa Panginoon, okay? Kung patuloy tayong kakapit sa Panginoon, tulad ng kanyang ginawa kay Jose, isang kilos lamang, gapitik na kilos ng probedensya ng Diyos, ang bihira mapapahaleluya ka sa pasasalamat sa Panginoon. And you will just say sa time na, Lord, ang galing mo talaga, pambihira ka. Amen? So, so dito ay pinapakita na hindi masama humiling sa Panginoon na matupad yung ating pangarap. As long na yung pangarap na yun, na hindi naman masama or I mean, hindi yun usapin ng laban sa doktrina ng Biblia or something. Na isang magandang pangarap. Ganun. Eh, hindi, hindi makakasira ng iyong sarili, ng kapwa, o pamilya, parang ganun. Lalo tigit hindi magpapalayo sa'yo sa Panginoon. Okay? Maraming bagay pa dyan, pero next ako na isang example. Now, pagdating naman sa tinatawag na ginhawang finansyal. Now, alam ninyo itong kwento ni Job. Bago siya magkaroon ng uh, tinatawag na sumpa na ginawa sa kanya ni Satanas. Ano? Binigyan siya ng kakaibang mga sakit sa, sa katawan. Tawag boils eh, sa Ingles. Mga ganun. Mga uh, parang mga, hindi naman yata bulutong yan something. Pero parang itsurang bulutong yata. Uh, chicken pox, parang ganun. Pero yun, uh, ba- bago si Job uh, dumaan sa ganung napakatindit, napakasakit na pagsubok, si Job ay isang negosyante. At kung babasahin ninyo itong talatang yan, okay, okay? Uh, ah, Job chapter 1 verse 1 to 5, makikita ninyo na si Job kahit na negosyante, nagpipray. And so, eto no, ah, marami akong masasabi dito. May iba kasi na sinasabi na kapag ikaw ay mapera, madolyares, let's say ganun, o kaya maraming pera sa account, malalayo ka ng pera sa Panginoon. Ha! kulang sa pagbabalanse yan ng isip yung ganong pananaw. Sa totoo lang, napakarami mga lingkod ng Diyos sa Biblia na mapera. Okay? Mapera sila mayaman. Ito, ito lang. Eh, isang example ko lang dito si Job. Basahin niyo yung passage na Negosyante siya. So, nung time niyang yun, marami siyang mga uh, bakahan, marami siyang mga tupa. Eh, at nung, nung time na yun, kumbaga yun yung, yun yung ano mo eh, yun yung mga pera doon sa account mo. Yung dami ng yung mga hayop at uh, lupa, mga ganyan. Pero ang point is, yung pagkakaroon ng maraming pera, hindi naman yan masama. Sa totoo lang. Actually, ah, kahit nga sa New Testament, kung magbabasa tayo ng New Testament, may mga may mga members ng early church na mayaman. That's why may mga turo yung mga apostol para sa mga mayayaman kung paano nila gagamitin yung kanilang pera para sa Panginoon. Pero ang point, hindi masama ang pera. Kung meron Paano kung inilagay ka ng Panginoon sa isang opportunity na kumita ng malaking pera sapagkat meron kang isang uri ng trabaho na yayamanin or masigit na nag-accumulate ng pera, and eh, praise the Lord. Hindi naman masama eh. At sinasabi ng iba kapag marami ka daw na pera, hindi ka na makakapray. Hindi nagpipray araw-araw. Basahin niyo yung passage na yun. Araw-araw siyang nagpipray, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Kasi yung mga kanyang mga anak, dahil mapera siya, sila yung na Pero si Job, kahit ang dami niyang pera, hindi siya nakakalimot sa Panginoon. Okay? And so, hindi masama yung pagkakaroon ng pera, yung mag-pray ka, Lord. Kung loloobin po ninyo na pagtagumpayan ako sa financial, Lord, sige po, open po ako. Na, may, may sasabihin ako na, na, na, na isang pangtimbang ano, pero eh, hindi, hindi, eh, mamaya na lang. Pero ang point ko lang muna dito, huwag matakot sa pera. Sa totoo lang, huwag matakot sa pera, huwag matakot sa kayamanan. Magbasa kayo ng Proverbs. Kapag masipag ka, masinop ka, magaling ka mag-save, ah, magaling ka mag-strategize ng pera mo, That's why meron tinatawag na managerial skills o kaya business skills na tinatawag. Kasi hindi naman masama yung pagkakaroon ng pera. Eh, paano mangyayari yung sinasabi ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount na lay up treasures in heaven? Alam na nyo, eto, marami akong bagay na masasabi dito. Eh. Kasi usapin to dito sa amin, lalo tigit sa punto ng materialism. Okay? Iba yung materialism sa pagkakaroon ng maraming pera. Okay? Mamaya papaliwanag ko yan, sisingit yan. Pero ito, uh, ah, yung sinabi ng Panginoon na lay up your treasures in heaven, sa totoo lang, kung babasahin natin yung context doon, kasi bago niya sinabi yon may, may, may, may, may usaping pera eh. So nung sinabi niya na lay up your treasures in heaven, actually, yung pinaka-immediate na context noon may kinalaman sa pera. Or tawag na lang natin ngayon pera. Okay? Uh, basta pera, ganyan, yung finances. Kasi yung may ng Panginoong Jesus, uh, ang Panginoong Jesus kasi, siya yung, hindi siya pastor. Si, si Jesus Christ, hindi siya yung tipo na nananatili lang sa isang lugar habang buhay doon para magpastor. Siya isang preacher, kumbaga, na gumagala, humahayo-hayo. Ang tawag eh, parang itinerary preacher, something ganun yung uh, term yata. Siya yung preacher na gumagala-gala. Minsan sa Galilea siya, and then pupunta ng Jerusalem, mga ganun, nililibot niya. Hindi siya nananatili sa isang place. At para nangyari yun, kasabihan nga namin dito, ang isang sasakyan, hindi yan tatakbo kung walang gasolina. At para magkaroon ng gasolina, <laughs> kinakailangan na meron kang pera na pang gasolina. Taas pa naman ang gasolina ngayon, di ba? Diesel. And so, yung actually, in-example ko lang yan para mas maunawaan natin yung pointing Christ na lay up your treasures in heaven. Kaya kapag dito may makapatirang kami na pupunta sa abroad, yes, natutuwa kami. Why? Sapagkat makakatulong sila sa finances ng church dito. Ah, sayang hindi ko nakikita mga mukha ninyo, baka reaction ninyo. Pero mga kapatid, ako mismo magsasabi sa inyo, huwag kayong matakot sa pera. Ba't kayo matatakot sa pera? Kung kayo'y masipag, ang daming aral ng Panginoon na pag masipag ka, talagang mapagyayaman ka. Ganon. Nga, um, ah, mahabing usapan yan. No? Kasi may mga, kunyari, sa mga tulad naming tapos lang ng education, na hindi ko naman nilalang yung education, ano. Pero kumpara sa mga, ang trabaho ay gaya ng IT, mga ganyan, masigit yung kanilang sahod. Uh, kasi merong tinatawag, sa theology of work, meron kasi namang tinatawag na pagkakaiba rin talaga ng pagdating sa salary, depende doon sa skills. At saka, depende minsan sa pagtanggap or uh, pagtanggap ng lipunan, yung kasikatan ng ganong work sa lipunan. Anyway, medyo mahabing usapan yan. Pero balik lang ako sa point ko, si Job mayaman pero nagpe-pray araw-araw. So yung palaisipan, kaisipan, na kapag may pera ka, hindi ka na matututong mag-pray, bababa yung spirituality mo. Mali po yun. Hindi po yun nasusulat o kaya laban yun sa nasusulat. Ang daming mayayaman sa Biblia. Bakit? Eh, pinagpapala ng Diyos eh. Grabe. <laughs> anyway, minsan para iba po ako mangusap, no? Uh, siguro sa mga bago dito, kung may bago man, uh, Ganyan lang ako magsalita, pero mahal ko kayo mga kapatid. Okay? Oh, ito. Medyo balansehin natin yung tatlong puntos na yan. Ano bang time ko na? Like, uh, remaining meeting time, 3 minutes. Ba't bilis ko? Grabe dito. Ah. Kung sakali maputol ako, balik lang tayo ulit, ha? Balik lang. Pero, ay, eh, grabe. Okay. Panimbang na prinsipyo sa tatlong yon. Okay. Una, doon sa unang punto, uh, sa ginhawa ng damdamin. Minsan, kung ang prayer request mo pagdating sa ginhawa ng damdamin, mag-ingat ka. Kasi merong sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9 na mandaraya yung puso. That's why sa Kawikaan 4.23, sinasabi na ingatan yung puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang ibig sabihin, may mga nararamdaman tayo, akala natin makakabuti sa atin, pero ang totoo hindi. That's why yung damdamin na yan, ah, idaan sa proseso ng pagkilatis. Kung merong mga counselors kayong ma- malalapitan, mahinga ng payo, okay ba sa Panginoon itong nararamdaman ko, lapit kayo dun. O kaya, yung damdamin na yan, magbasa kayo ng Biblia, hingi kayo ng tulong sa Banal na Espiritu, nadalhin kayo sa isang talata na magbibigay sa inyo ng linaw, kung yung nararamdaman ninyo bang yan ay kalugod-lugod sa Panginoon. Now, it's between you and God kasi. Okay, no? It's uh, situational kasi yan eh. Okay? And so, yun, kapag meron mo nararamdaman, yung nararamdaman mo ba, uh, tingin mo, talaga bang deep inside your heart, ano? Kung magiging tapat ka sa Panginoon, yung ganyan bang, yung ganyan bang, yung ganyan bang emotional need na yan na, hingi, na hinihingi mo sa Panginoon is talaga bang makakabuti sa'yo? Parang ganon. Parang ganyan. Ikalawa, nang marami pa example ano, pero yun lang yung nagagamit ko. Uh, pagdating doon sa tinatawag na katuparan ng pangarap o hiling, uh, merong isang naganap sa bansang Israel na kung saan na, ah, na isulat na awit sa Psalm 106 verse 1 to 15. Akong ganda niyan, ganda niyan. meron kasi minsan, meron tayong ipinagdidik, ipinagdidikdikang desire sa Panginoon na wala akong time to explain this more, no? Pero may may desire tayong hinihingi sa Panginoon na patuloy nating hinihingi sa Kanya. Grabe siguro, gabi-gabi na lang, parang ganoon. And then yung Diyos, nakikita niya na hindi okay sa iyo yung dream na yon o yung desire na yon na patuloy mong hinihingi sa Kanya. Okay, no? Then siguro ang ginagawa ng Panginoon, nagbigay na siya sa iyo ng mga hindrances para makita mo by situation, hmm, may something wrong sa ganitong dream ko. Ah. Siguro hindi ako hinahadlangan ako ng Panginoon para mangyari itong pangarap na ito. Pero ang nangyari sa'yo, sa halip na i-interpret mo na no yung answer sa'yo ng Panginoon, nagpapatuloy ka pa rin. Ay, sasabihin mo, ay hindi, gusto ko talaga to eh, gusto ko talaga to eh. And so, ang nangyari sa Panginoon, di, uh, maaring first time nyo lang tumapakinggan, ano? Ang nangyari sa Panginoon is naasar siya sa patuloy mong paghingi, kakulitan mo ng desire mong yun o dream mong yun. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinigay sa iyo yung dream mong yun, pero pagbigay niya sa iyo ng dream mong yun, hindi na, eto, eto yung eto yung pagiging ano niyan, complicated. Yung dream na yun na ibinigay niya sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng uh, let's say physical prosperity or material prosperity, kaso lang, deep inside your heart, kung magiging tapat ka, alam mo na naging spiritually malnourished ka. Naging immatured ka sa Panginoon or sa wika pa dito, kapayatan ng kaluluwa. Now, ganito yan. Nangyari yan sa bansang Israel. Ganito yung kwento. Nako, oh, naubusan ako ng time. Ah, nung sila'y nasa ilang na, no, lumabas na sila ng Putol lang uli. <laughs> ayun, sana pa ako, ayun. Uh, sa bansang Israel, di ba matatapos na ako mga kapatid. Uh, sa bansang Israel, nung lumabas sila no, sa Ehipto na at nandudoon na sa ilang, uh, naasar sila sa Panginoon o kay Moises dahil puro na lang sila kain ng kain ng mana. Dahil puro mana na lang itong mana sa umaga, sa tanghali, sa, sa gabi, pambira, puro mana na lang. Pero yung mana na yun, kumbaga, eh, kumpleto rin ka, ano yun, eh, masustansya yun. Pagdating sa amino acids na tinatawag, okay na okay talaga. Lahat ng vitamina sa katawan is um, nandoon. Pero yun, naasar sila sa kakakain na lang ng mana. So ang ginawa nila, humingi sila sa paano ba, puro mana na lang, bigyan mo naman lang kami ng karne. And then binilikan nila yung kanilang experience doon sa sa Egypt na buti pa doon sa Egypto, kumakain kami ng karne. Kaya just to make the story short, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng maraming pugo hugo doon sa baybay. Ayan, karne ang gusto ninyo Ah. Pero habang binibigay yun ng Panginoon, kung babasahin natin tong passage na to, sa saka yung istorya doon sa Exodus, kumbaga asar yung Panginoon. Asar yung Panginoon. Hindi sila kontento doon sa mana na galing mismo sa langit. Kumbaga hindi sila kontento sa provision ng Panginoon ayaw nila yung galing sa langit. Ang mas gusto nila yung karne na galing sa Ehipto. And so, yung kanilang desire, kumbaga yung kanilang dream, hindi gusto ni Yahweh. Pero ayaw yun ni Yahweh. Kumbaga sinusungitan na sila ni Moses, pero gusto pa rin nila. Araw-araw nilang, uh, kumbaga binabati ko si Moses. Araw-araw nilang, uh, tawag dito, uh, uh, ano tawag doon, yung parang ichinichismis si Moises sa kanila, ah, itong leader natin, ang pangit, di tayo, ah, lagi na lang pinapakain sa atin itong ganitong uri ng tinapay, nakakasawa na, nasusuka na ako sa, sa mana, parang ganon. Hanggang sa yun, maasar sila kay Moses, yung buong bayan, sumigaw na kayo, ayaw na lang namin ng mana. Kaya yun, humiling si Moises sa Diyos pambira, Panginoon, etong mga sterilitang itong titigas ng ulo. Meron silang gustong kainin. Gusto nilang balikan yung kanilang natikman na karne, yung steak doon sa Egypto. Kaya yung Diyos, binigay sa kanila yung kanilang prayer. Ang kung tutuusin, answered prayer sila. So binigyan sila ng pugo, napakaraming pugo na pinadala ng Panginoon. May isang hangin na pinaihip daw yung Panginoon at pinadala yung <laughs> lahat ng mga pugo. Ganda ba gusto? Gandang pag-aralan kung paano yung nangyari, scientifically or something. Pero mga pugo, ang dami nagsipagbagsakan doon sa Israel and so, ang dami nilang karne. At nung time na yun, yung gabing yun, yun, ang daming lechon pugo. So nakatikim sila ng karne. Pero yung mga pugo na yon, kumbaga, yung mga karning yun, habang kinakain nila yon, sabi ng psalmist, yes, punong-puno yung kanilang physical o yung kanilang yung kanilang panlasa is na satisfy, yung kanilang dinidream na steak sa Egypt sa mula sa Egypto ay na satisfy, ganon. Yung kanilang hinahanap na panlasa muling na satisfy. Pero sabi ng psalmist, pero habang satisfied yung kanilang dila at yung kanilang bituka, yung kanilang kaluluwa naman payat. Bakit? Wala silang maayos na relasyon sa Panginoon. Okay? Now, dito ko magtatapos sa isang diagram na ito. Huwag ko nang anahin yun sa... <laughs> Ah, hindi ko na ma-explain tuloy yun sa verse 9. Nawala na ako ng time. Pero ito, sa diagram na ito, merong tinatawag na B intimacy at saka G intimacy. Yung sa B intimacy, yung ibig sabihin ng B ay blessing at yung G ay si God. Okay ha? At yung yung stigma na yan, yung tao yung humingi ng ng request sa Panginoon. Now, pagdating dito sa awit 106 verse 1 to 15, ang nangyari, be intimacy mas higit na naging malapit yung mga Israelita sa blessing sa halip na sa blesser. Maraming actually ngayon mga Christians sa loob ng simbahan na ganyan naka intimacy. Malapit sila, kunyari malapit sila sa Panginoon o malapit sa simbahan sapagkat malapit sila sa blessing. Parang ganon. Pero habang malapit sila sa blessing, nalalayo sila sa Panginoon. Okay? Yan yung araw na yan. Hindi sila dikit sa Panginoon. At ganun yung nangyari sa mga Israelita. Nung tinanggap nila yung prayer request, nagkaroon sila ng answered prayer doon sa kanilang request, na binigyan sila ng karne ng Panginoon. Yes, natanggap nila yung delicious na karne, pero pumayat yung kanilang kaluluwa sapagkat yung blessing na yon na kanilang hinihingi na ayaw ni Yahweh nagpalayo sa kanila sa kanilang relationship kay Yahweh. And so ang point mga kapatid, meron palang prayer request at merong answered prayer, that's why mag-ingat tayo dito, merong prayer request at mayroong answered prayer na tinatawag na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Kaya kung meron kang answered prayer o kaya meron kang prayer request na, <laughs> na makikita ng simbahan o ng kapatiran kasi minsan hindi mo to makita sa iyong sarili. Eh. Kapag makita ng kapatiran na napapalayo ka sa Panginoon, pero ini-interpret mo na yung bagay na na blessing from the Lord, answered prayer na kung mag-ingat ka dyan. Parang tulad yan sa nangyari sa mga Israelita. na asar lang sa kakulitan mo si Yahweh, kaya ibinigay yung ganong prayer request mo, pero ilalayo ka ng tinatawag na blessing na yun mula sa Panginoon. Kapag ang isang answered prayer na tinatawag ulitin ko, pinapapapayat ang spiritual na buhay mo. Nako, hindi yan tunay na hangarin sa'yo ng Panginoon. Hindi yan will of God sa'yo ng, o, oh, sa, sa, sabi pa ng mga theologians, hindi yan yung desired will ng Panginoon para sa iyo. Masyado ka lang kasing naging makulit sa Panginoon at pinagdikdikan mo yung kanyang gusto. Alam mo yung parang bata, pahingi, pahingi ng ganito, candy, candy. Eh, may sirang ang ngipin mo, hindi, candy, gusto candy. Kaya, minsan tayo mga mag-o, sige yan. Diba? Ganun eh may ganun kasing paternal relationship ang Panginoon sa atin. Minsan ibinibigay niya yung ating kagustuhan para ipakita sa atin, mm, pag nagawa mo yan, may mangyayari sa yung pangit. Ganun. Okay? And so, may mga prayer requests, may mga panalangin, may mga blessing actually na sinasabi na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Okay? Kasi napapalapit ka sa blessing, hindi doon sa blesser. Hindi tulad ng nangyari kay Abraham. Wala siyang actually pake. Ang gusto niya lang intimacy sa Panginoon. Pero yung blessing, kapag nandiyo dyan ang Panginoon sa buhay mo, lagi, siyempre yung Panginoon, tagapagbigayan, tagapagkaloob yan eh. Yung blessing, lagi nakasunod dyan sa Panginoon. O siya mismo yung blessing. That's why yung sabi niya kay, kay, kay, ano, kay, kay Abraham, Abraham, huwag kang matakot Huwag ka matakot. I am your shield and I am your great reward. Ako mismo yung blessing mo. Kumbaga, adds on na yung blessing na tinatawag yung big. Kapag malapit ka sa Panginoon, yung blessing susunod. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa kanyang sinabi doon sa Matthew 6. Ano yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang point lang is, dikit ka sa Panginoon maging dikit ka sa Kanya. Kasi kapag dikit ka sa Kanya, ito yung turo sa atin ni Paul sa verse 9 ng Philippians chapter 1, kapag naalagaan ang puso at isip mo sa pamamagitan ng paglago sa pagkakilala sa Panginoon, magkakaroon ka ng maayos na paghingi sa Panginoon. Okay? Medyo word yun. Pero ang point is, kapag ikaw ay spiritually matured, kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, nagkakaroon ka ng maayos na prayer request. Ulitin ko ulit, magkakaroon lamang tayo ng maayos na prayer request, ng maayos na dreams. Okay? Magkakaroon tayo ng maayos na attitude at mga pangarap sa buhay at maayos na paghingi sa Panginoon kung magiging malapit tayo sa Panginoon. Kasi kapag nagiging malapit tayo sa Panginoon, nalilinisan yung ating utak at puso kung paano tayo humingi. That's why merong sabi yung psalmist ano, sa Psalm 37 verse 1 to 6 na I think alam niyo to uh, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desire of your heart pero yung kondisyon is delight yourself all first muna sa Panginoon matuwa ka muna sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo yung dream mo <laughs> ang ganda niyan ang ganda niyan sa totoo lang. Kung may blackboard tayo, gagawan kayo ng formula DS over HR na tinatawag. Nang ibig sabihin lang, kapag malapit ka sa Panginoon, yung kanyang presence, hinuhugasan niya yung isip at puso mo upang magkaroon ka ng isang matalino, marunong, maayos at malinis na prayer, na prayer request. Kita? Yun yun. Ulitin ko, last na to. Kapag ikaw ay malapit sa Panginoon, nalil, nililinis ng kanyang presensya, yung isip at puso mo upang magkaroon ka ng maayos na prayer request sa kanyang harapan. At kapag maayos ang prayer request mo, oh, sasagutin niya ng Panginoon. Sasagutin niya ng Panginoon. So upang hindi mailigaw ng iyong panalangin, ang unang aksyon maging malapit sa Panginoon. Kapag hindi ka malapit sa Panginoon, higit kang umasam sa blessing, sa halip na sa blesser, ilalayo ka ng mangyayaring blessing mula doon sa tagapagpala or blesser. Okay? So mag-ingat manalangin kapag hindi ka malapit sa Panginoon or malapit sa Panginoon. Be intimate with the Lord at magkakaroon ka ng isang matagumpay na prayer request. Okay? Marami pang dapat sabihin pero yan lang muna yung ating pagbulayan ngayon. I hope na naging maliwanag yung aking explanation. Medyo may mahirap kapag naka-online tayo. Pero I think naka-record naman ito. And so, i-upload din natin ito kung saan medyo hindi natin na-gets yung mga ilang points. Okay? And so mga kapatid, um, maraming salamat.